كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتيني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Večeras ćemo govoriti inša Allah o Šuajbu alaihi salatu wasalam, a nakon toga dolaze i drugi poslanici.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 došla vam je istina od vašeg gospodara, lijepo na vagu i Tereziju vagajte, je li ispravno, pravedno. Nemojte ljudima ponadeštavati njihove stvari, nemojte malo žavati cijenu njihovih stvari i nemojte na zemlju činiti fesat nakon što je, on, nakon što je red uspostavljen. To vam je bolje ako ste vjernici. Šuaj Balihi Salatu Wasalam, njegov neseb, odnosno njegovo porijeklo vodi do Ibrahima, alaihi salatu wasalam. On je, dakle, Šuajb ibn Mihail, ibn Ježen, ili kažu ibn Lav, ibn Jahub, također vodi, kažem, do Ibrahima, alaihi salatu wasalam. A u jednoj predaj stoji da je njegova mati kći od Luta, alaihi salatu wasalam. Allahom poslanik, salallahu alaihi salam, kako stoji u hadisu Debu Zera, kad je razgovarao Allahom poslanik, pa kaže, četvorica su vjerovjesnika Arapi, Kud, Salih, Šuajb i tvoj vjerovjesnik Ebu Zer. Selefi ili naši prijateljnici nazivali Šuajba Hatibul Anbija, to jeste govornikom, imao je riječit govor. Zbog toga je i bio ubjedljiv svojim riječima i kao i svaki, svi poslanici nisu mnogo govorili, nisu trebali mnogo da govore, nek su im objave dolazile sažite, a posebno Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, Muhammedu, alaihi wa sallam. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada bi ga spomenuo, rekao bi da je hatibul anbiya to vam je govornik među vjerovjesnicima. Poslane nevjernicima Medjena, a imali su, odnosno činili su različite i mnoge grijehe. Prvi grijeh je bio to što su bili nevjernici, drugi grijeh je što su bili drumski razbojnici, treći što su strašili ljude, onaj, putnike kroz Medjen, Zatim obožavali su Ejku, a to vam je dakle, drvo po imenu Ejka. Zatim su zakidali na vagi. Kada bi plaćali ljudima, plaćali bi im malo. Kada bi uzimali, uzali, uzimali bi mnogo, to jest postavljala bi veliku cijenu. Pa je Allah, te Tebare Kvetala, poslao svoga poslanika Šuajba, ali i sratu da ih opomeni od svih ovih griha. U prvom redu poziv, poziv u tevhid, poziv obožavanja Allaha te Tebareke Vata'ala. Zatim, da se kloni onoga što su činili, to jeste od trumskog razbojništva, od predstavljanja ljudi, od, od njihove imovine, jer obično presretanje ne samo da onaj, znači prestane da uzimanje, nego ono počinje se nositi sa svom i različite teže posljedice, to jeste ubistva Pojedinci su vjerovali od šajbova naroda, dok većina njih nije. I sama, dakle, ovdje je Allah subhanahu wa ta'ala govori uh, o ajetima, o šajbu ali islatu, o samom njegovom narodu, pa kaže Feuful kejle vol mizane vola tebhazu nasa ješjajhum. Auful kejl, to jeste Dakle, mjerite ako tačno mjerite. Danas se to kod nas zove, popravka vage zove baždarenje vagi. Baždarenje vage ne odnosi samo na vagu, nego na sve ono sa čim ljudi radi. A to jeste, dakle, majstori, građevinari, bilo ko kakav posao da radi, Hadži Ajkrem, ne, nemoj se osjećati prozvan. <laughs> dakle, kad daju ponudu, to naš Hadžija dobro zna inženjer, kad daješ ponudu, daješ ponudu šta, čega i koliko se ugrađuje i na osnovu te ponude, dakle ide cijena, na osnovu te cijene čovjek biva ili ne, ne biva za, zadovoljan. I onda kada se pojašnjava recimo koliko ide željeza, koliko ide cementa, koliko ide čega u materijalu, u izgradnju objekta, bez obzira o čemu se radilo, ili recimo firme koje prolaze na tenderima pa uzimaju recimo velike poslove kao što su izgradnja puteva, kanalizacija, trotoara i tome slično, autoputeva ili ograda, zaštitni ograda, zatim mnogo što što sve što se radi ima tu svoje značenje. Eufulkeit, Vazinu bil hristasil mustaqim. I vagajte na pravedan način. Dakle, ispravno vagajte. Svako zakidanje podilazi pod ova pravila od čega je Allah subhanahu wa ta'ala onaj uh, upozoravao. Vola tebha su nasa šajahu. I nemojte ljudima pa da ništavati njihove stvari. Jer je nepravedno Dakle, da dođeš čovjeku da znaš, a posebno nje, da, da, da, kada je čovjek u nuždi, da znaš da dotična stvar mnogo više vridi na tržištu, a on je mora tebi prodati pa da ga ti uciniš onaj, u toj cijeni osim ako ima izbor. I ovo su faki mnogo, mnogo su, dakle, ona napisala, odnosno, mnogo su razradili ovih e, mesela, odnosno, ovih pitanja, tako da su knjige fikha, mi, ovo nije fikovo istore islama, ali spominjem ovo samo zato što se, dakle, svakodnevno ljudi žale na ono što im se dešava. Ja se dobro sjećam, recimo, kad je čokolada Swiss Lion Euroblock pojeftinila, pa kažu, bila marka si išla na 85 finge, oni je, oni je skinili na 75 ili 80 grama, bila 100 grama na 70, 80 grama ona i recimo kad se radi putevi, dadne se ponuda recimo za, za cestu, za put, za asfalt, za bilo šta, da će se ugraditi recimo 30 kamiona onoga tampona i da će debljina asfalta biti 7 cm ne u tabanu u tabanu treba da bude ko bajak 5, kad ga utabaju, kad režu one kontrolne kocke, onda bude koliko? 3 cm bude. Dakle, sva ta, svaka ta 2 cm su ukradena i oni, dakle, podrazumijevaju zakidanje na vagi. Bez obzira da li ta osoba zakidala pojedinac, pojedinca, fizičko lice, fizičko lice ili pravno lice da bude, ona, kad se radi o tenderima, velikim tenderima. Svako što odnosite na sudnjem danu. Kod nas u Ilijaš, recimo, prije, unazad, prilike neki 4-5 godina prolazio onaj, asfalt kroz podlugove i posvađaju se dvije firme, potuku se vlasnici dvije firme na asfaltu zato što je asfalt pukao preko noći. Prvi onaj e, sloj, dakle polagaju svoj sloj na, na, na riznu. I on se potukli kao navodno ovaj bolje od ovoga uradio. A oba dvojica su poznati po tome da hoće zakidati onaj helemnese. Dakle, vaga u bilo kojem smislu. I kada se recimo prodaje, kada se prodaje zemljište, pa ne možeš čovjeku reći prodajem 1000 kvadrata, ako prodaješ 998 kvadrata, moraš da mu naglasiš da to nije dunom, nego da je to dunom mimo dva kvadrata, jer ta, ta dva kvadrata imaju svoje cijene. Kada čovjek, bilo što čovjek da prodaješ, moraš da mu to moraš da mu pojasniš. Ne možeš čovjeku prodati mašinu dakle, ne možeš prodati auto, ne možeš prodati bilo šta, što mu nećeš pojasniti da postoji neki nedostatak i da sa tim nedostatkom prodaješ. I kad prodaješ i kažeš ja prodajem polovan automobil, ima nedostataka, takvi i takvi, ili idi kod majstora pa provjeri. Njegova je cijena takva i takva. Da je ispravan, bio bi toliko i toliko. Ljudima je lakše, jer vi uzmite sebe dakle u tu poziciju kada kupuješ nešto, kad znaš šta ti je radi, kad znaš koliko šta košta, lakše ćeš popraviti. Na tržnicama, na pijacama, dakle kod mesa, u mesarama, Eh, pekarama, bilo gdje gdje se radi o vaganju količinama, tu se mora voditi briga. Onaj ko želi, dakle, beričet, onaj ko želi, dakle, da mu Allah subhanahu wa ta'la blagostavi njegov posu, on će uvijek dati šta? Više. Allah subhanahu ta'la što mu nadoknat na svoj način. Vola tufsidu fil ardi ba'de islahiha, nemojte na zemlji činiti nered nakon što je red uspostavljen. To jeste, naredio ime pravednost, zabranjivao ime zulum, Zalkum khairun lakum in kuntum mu'minin. To vam je bolje ako ste vi vjernici. Wala taqudu bi kulli siratin tu'idun. Nemojte kad sjetite na putevima da ljude strašite. I još jedno značenje ovog ajeta u tefsiru ovdje, u, dakle, u Bidajevni Hadid kod Ibn Ketira i kaže nemojte im uzimati poreze na putevima. Kažu istoričar da je Šuajbov narod prvi narod koji uveo poreze. I to se zove muks ili mukus Porezi nikom, dakle, nikom smislu nemaju svoje opravdanje u šarijatu. Dakle, govorimo sa šarijatske strane, mi ne govorimo o sekularnim zakonima, sekularnim državama. One su tako uređene i mi nijemamo ništa sa tim. Ali govorimo o šarijatskim stavovima. Da onaj ko radi na porezima i onaj ko, ko uzima narod poreze posebno na nepravedan način, posebno što im povećava, kao što je nama to uradio Adnan Terzić za svoje vlade dok je bio on onaj premijer, ona mi obećuje i rekao, kaže, mi ćemo uvesti PDV i onda ćemo da vas poderimo. I nas je poderio, fakt nas je poderio obećao je socijalnu pomoć onima koji su zaposleni, obećao je veće dječje doplatke, obećao je dakle bolje standarde, obećao je, a mi znamo da u zapadnim zemljama je taj način dobro riješen. Odnosno te, ta pitanja je dobro riješena. Da ako država uzima poreze, uzme i velike poreze, da su oni koji su na birou i oni koji su prijavljeni redovno na biro imaju određena primanja imaju potpuno zdravstveno osiguranje, imaju djeca, djeca veće e, doplatke. Kod nas nije takav slučaj. Kod nas kad god se porezi povećaju, onaj, kod nas se šta? Smanji standard života skoro su nam uvele akcize i mi nemamo pravo da se bunimo, mi nemamo pravo da, mi moramo da tankamo, moraš da putuješ, moraš da hodaš i obećali su nam bolje šta? Ceste. Ja od Ilijaša do Sarajeva 24 km imamo ovdje Fahdove džamije. Ko da vozim po auto put po ranici. Zahvaljujući Fadl Novalić kada on kaže mi ulažemo u ceste Bosne i Hercegovine samo se ne vidi. Još nam kaže da smo čoravi a dok sam bio bolestan, moja kičma je dobro znala kakve su ceste Bosne i Hercegovine. Dakle, ovo je samo upozorenje njima. Mi ništa tu ne, niti hoćemo, niti možemo uraditi. Dakle, mi ništa ne možemo promijeniti. Mi ćemo da platimo i mi ćemo da šućuramo. Ali, ja ovo govorim sa jedne i druge strane, a to jeste odgovornost na ovome svijetu. Jer većina njih će sada, na izborima 2018. da dolazi po džame, a vidjet ćete političare svaki godine, ja sam svaki godine ovdje viđu političare. Pričao sam na to. Dakle, klanjaju po osam rekiata sunetskog, odnosno podnevskog e, suneta, prije farza, po osam rekiata. Toliko zon oni pobožni, zato što ne znam koliko ima onaj podne suneta. Vidjet ćete kako zovu, kako lobiraju šeh Barka Lafi, gde oni svoje kontakte, gde ovo, gde glasajte, gde te za nas, gde te nama, date glasove, jer znaju onda je svaki glas bit, bitan i prezudan. I onda dolaze obećanja. Vidjet ćete, pričat ćemo o tome u septimru, zato što se oni tada i aktiviraju. I onda idu rašta obećanja, mi ćemo vama, i uglavnom prolazi ona priča, mi ćemo vama rasvjet, mi ćemo vama asfalt. Nama je svjetlo i nama je sve asfaltirano, do, nama je sve ravno do mora. Dakle, ovaj narod više jednik nema šta, nemaš što više šta iz kičme izvući. Nego, kad govorimo, govorimo ove što je Allah subhanahu ta'ala upozorio, ne možete na nepravedan način narodu oduzimati, oduzimate im nepravedan način muks, porez, namećete im poreze, a ne dajete im za uzvrat ono što im je potrebno da im, da im dadnete. وتصدون عن سبيل الله i odvraćate od Allahova puta men amene bihi wa tabghunaha iwaja oni koji su vjerovali i želite da iskrivite taj put ovo je dakle još jedan od grijeha Švajbova naroda i taj isti grijeh se dan danas dakle pojavljuje me u ovom čovječanstvu kogod želi ići pravim putem njemu se mora mozak ispirati na njega se mora vršiti pritisak Dakle, nemoj biti takav, nemoj ti plaho oko džamije, nemoj ti plaho, plaho oko halki, manti se prvog safa, E, šta ti fali malo je oko diska, šta ti fali malo naći kakvi curica, kak... Jeste doživjeli tu priču? Dakle, ljudi vas odvraćaju, čak i oni bližnji među vama, smeta im, kaže previše si postao ekstreman. Zbog čega si postao ekstreman? Zato što se klonu grije, jel trudiš da se kloniš grijeha? Svako od nas ima grije. Niko od nas nije, što rekao e, naš brat Tarik, niko od nas nije meleć. Niko od nas ne plovi negdje po nebesima. Nema toga. Ali čovjek se ipak trudi, da se odvoji i da se izolira od grijeha i ide u potragu za pravim putem. Međutim, njima je to i smetalo. Nisu mogli podniti vjernike, odvraćali su vjernike od vjere i željeli su da taj pravi put iskrive. I dolazi nama, dakle kažu, vi ste zlopotrebili uh, e, virtualni prostor, internet, vi vrbujete omladinu. Ko smo mi, ko ste vi, ko to vrbuje, ko to zapostavio? Dakle, sve ove godine nije se iskoristio taj, vir, nije se iskoristio taj dovoljno virtualni prostor, nije se iskoristila omladna da se uputi na pravi put i da se omladna odvrati od grija. A kad se, kakav projekat predloži odvraćanje od devijatnih, dakle, ona pojava ili ponašanja kao što je droga, kao što je alkohol, kao što je šta ja znam, danas je to nargila, iako neki žele da promovišu nargilu u društvu kao da ona nije štetna, kaže ispira se na jedin, nargila je desetine, desetine puta gora od cigare sa druge strane imate iste te skupine, iste te lobije, iste te ljude, iste te, dakle, kako to ovdje modernu Sarajevo kažu, papke, onaj, kako promovišu, uh, odnosno boje se da će se doći do implementacije zakona o zabrani pušenja u, kako se zove, ovim zajedničkim prostorima, zatvorenim prostorima, jest uslužnim ustanovama, kao što su restorani, kao što su, šta ja znam, kafane, kafići, to, i smanjuje im se profit. Na čemu je to ko profit? Ko, na čemu je to ko profitirao? Profitirao na harama i još se bori za haram. E, onda dolazimo mi na red. Mi kažem, nemojte tamo ići, to je haram, haram je piti, haram se drogirati, haram je pušti, haram je ovo. E, kaže, vi ste ekstremi. Pa zar nisu oni ekstremi što uništavaju mlado, što uništavaju čovječanstvo, što oni uzrokuju, dakle, više od 60% saobraćaja nesreća je uzrokovano alkoholom. Ko će za to odgovarati? Zašto, na, na primjer, zašto se non stop uh, onaj, zašto je sad uveden recimo zakon da se na cigarama piše, dakle pušenje ubija, uzrokuje karcinom, pušenje ovo, pušenje uzrokuje, uzrokuje sterilnost, dakle neplodnost, pu, svašta nešto pušenje. Dakle, vi imate pravo i o tome da govorite, mi nemamo pravo ni o čem da govorim. Dakle, mi sa vjerskog aspekta što god kažemo, mi smo, dakle, ekstremi. I tako se, dakle, vjernici prikazuju, dakle, prikazuju, odnosno prezentiraju u društvu. وَذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِينًا فَكَثَّرَكُمْ i spomenite vrijeme kada se bilo malo pa vas je Allah subhanahu wa ta'ala da se, dao da se umnožite. To jeste postali, postali ste kao veliki broj. Wanzuru kefe aqibatul muslimin. Pogledajte kako su završili oni koji su bili, odnosno uh, kako su završili oni koji su činili nered. Također u drugom ajetu, u drugoj priči, Šuajb Ali Sallatu Sallam kaže وَلَنْ تَنْقُسُوا الْمِكَالَ وَالْمِزَانَ إِنِّي رَاكُمْ بِخَيْرٍ إِنِّي يَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابِ يَوْمِ مُحِيطٍ Nemojte zakidati vagu i tereziju, to jeste nemojte ono što je na vagi ili na mjeri. imate nešto što je kolčinski, dakle nešto mora biti metražom, nešto može biti kilažom, nešto mora biti kolčinski kao što je, razumijete, ako kaže kofa toga i toga. Vi kad kupujete onaj... Gdje nam je Sabrija? Sabrija, kad prodaješ galon meda, što prodaješ galon meda ili kilo meda? Teglu meda prodaje, ne prodaje kilogram meda. Zato što Sabrija zna da u tegli 900 i oko 950-70 grama. Do čepa je 970 grama, ispod čepa je 930. Znam i ja sam trgovac meda. Ne smije čovjek reći kilogram meda ti prodajem. Moraš reći prodajem teglu meda. To je količina. Ima težina. Ako ćeš da prodajem na kanister na kilograme, eh, onda je drugačija cijena. Dakle, odrediš. Ako prodaješ metrom, prodaješ mu metar, prodaješ mu 105 cm, ne prodaješ mu 92 cm, 98 cm. I zato je Šuaib na Isnatu Islana rekao, Ola tenku su Mikjala un Mizan, in nije rakum bihajr. Ja kaže, vidim da ste vi, dakle, in nije rakum i dajem vam na znanje Dakle, trebate da vidite u kojem ste vi dobro, kakvom vi hajru živite. Dakle, nije potrebno da to činite što činite. Imate toliko ste bogati da ne trebate ni zakidati, ni e, prestatati ljude na druma, niti ljudima otimati, niti varati tome slično. Ja se za vas bojim da vas pogodi kazna. Kaže, mi muhid, kazna dana kad vas, dakle, sve obuhvatu jeste, neće biti niko izostavljen. Zatim, Šuaib Ali Sratu Selam ističe ovdje jedan detalj, a to jeste da ne znači da ono što je mnogo, da je bolje, nego ono što Allah subhanahu wa ta'ala blagoslovio, da je ono bolje. Pa kaže, kul la jeste bil habithu od taj vola vaja džebek i kethrta habith. U drugom adrela subhanahu wa ta'ala, kada ne vizam za Šuaibu u priču, kaže, reci nije isto nečito i čisto, dakle nije, nije isto halal i haram, makar ti kaže bilo drago da vidiš puno harama. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, jemhaku Allahu riba, wa yurubi sadeqat. Allah subhanahu wa ta'ala jemhaq, uništava kamatu koliko god da ljudi misle da kamatom mogu da se obogati, oni postaju sve, dakle ne imaju zadovoljstva, dakle nema imaju zadovoljstva onaj sa svojim bogatstvom. Wa yurbi sadaqat. I subhanahu wa ta'ala umnožava sadaku. Allah subhanahu wa ta'ala kroz sadaku, kroz sadaku dakle, daje blagoslov u imetku. Zato i Šuajb alejhi salatu vesselam rekao: "Baqiyatullahi khairu lakum in kuntum mu'minin." Ono što vam je Allah subhanahu wa ta'ala ostavio za kasnije, bolje vam je ako ste vi pravi vjernici, to jest ako vjerujete u Allaha subhanahu wa ta'ala. <coughs> Zatim kaže: "Wa ma'ana alaykum bi hafiz." وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ Ne mogu ja, dakle, nisam ja vaš zaštitnik, nisam ja vaš čuvar. Ne mogu ja bdjeti nad vama, nad vašim grijesima. Ja vas mogu samo opominjati. Ja vas mogu upućivati na pravi put. Ja vas mogu usmjeravati. Ja vas mogu upozoravati. Ja vas mogu odvratiti od grija. Ja, I tako dalje. Ali ja nisam nad vama. Ja ne bdijem nad vama. Dakle, ne mogu vas ja u tome spriješti ako Allah subhanahu wa ta'ala neće da vas uputi. A oni se onda izigravaju sa šuajba, pa kažu, kalu ja šuajbu, a salatu ke ta muruke. أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد On rekoše, jel ti tvoj namaz odvraća i nas, to jeste, navodite da mi ostavljamo ono što obožavamo, što su obožavali naši roditelji, naši predsi. Jel da činimo sa našim mjecima ono što hoćemo. U istinu sti blag i na pravom putu. Dakle, inneke entel halimur rašid, ovo nisu rekli u smislu da oni pohvale šuajba alaih sallatu wasalam, nego da ga pokudi, I samim su izazvali Allahu subhanahu wa ta'ala, dakle, sržbu, kada su se nasmijali i sa njegovim baditom i sa njegovim upozorenjem i nakon toga im je došla i kazna. Šuajb alaihi sallatu wasalam kaže وَمَا أُرِيدَنُ خَالِفَكُمْ إِلَا مَا أَنْهَاكُمْ عَنْ Ja vam se neću suprostaviti osim u onome što vam dakle, zabranjujem. To jeste, sve što od grijeha vam ja, dakle, onaj, odvraćam vas od grijeha, ja te grijehe ne činim. Sve što činim dobro, ja vas na to navodim. Zašto kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem Sahiju? Kaže doć doveće doveden će biti čovjek ostavnika džehennema, pa će kaže od njega se kolati njegova crijeva u džehennemu. Kaže pa će on se vrti oko svojih crijeva, crijeva oko njega isto kao što magarac, dakle hoda oko guvna. Pa kaže pa će se skupiti stanovnici džehennema oko njega, će reći šta je sa tobom? Zar nisi nađivao dobro sprečavao zlo? Kaže naprotiv, ja sam nađivao dobro, nisam ga činio, sprečavao sam zlo, a činio sam ga. Tako i da je Šuajb Ali Sato Selam se postavio u tu poziciju da ih odvrati od onoga što ni sam nije e, činio. I to se, dakle, očekuje svakog onaj koji poziva na pravi put, onaj koji naređuje dobro i onaj koji sprečava zlo. Zatim, nakon dakle, te rasprave među Šuajba i, i njih, kaže Šuajba Ali Sato Selam, Voja kao mi, narode moj, La yajrimennakum shiqaqi an yusibakum mithla asaba qauma Nuh. أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد Narode moj, nemojte, kaže, misliti da moja tuga ili ono što ja nosim sa vama ili moje prisustvo među vama, mislite da vas neće pogoditi ono što je pogodilo Nuhov narod ili Hudov narod ili Salihov narod. A ni Lutov narod, kaže, nije od vas daleko. Pa mu Fesiri kažu, uoma kao mu luti minkum bi ba'id, i Lutov narod nije od vas daleko, kažu, niti je daleko vremenom, dakle, Uh, uništenje Lutova naroda je skoro bilo, skorije njihove istorije, niti je daleko onaj e, mjestom, jer je Šuajb, odnosno Medijani su bili smještani u pograničnim dijelovima Šama i Hidžaza. Dakle, Medijan između Hidžaza, između Šama i Hidžaza. Zatim kažu mu Fesire da treće značenje da nije Lutov narod od vas bio daleko ni u samim svojstvima. Njihovi grijesi i vasi, vaši grijesi su slični grijesi osim što se za Šuajbov narod istaklo šta? Zakidanje na vagi, na mjerenju, na Tereziji, a Lutov narod je činio šta? Zakidali su, znači, odnosno šta su radili? Bili su drumski razbojnici, presatali su ljude, ubijali su, mi smo prošli put govorili o tome, da su inače oni po prirodi najnasilnije skupine u društvu, iako i društvo tako ne može, ne može zaslužiti društvo ko su oni koji se poredaju sa Lutovim narodom. Ibn Abbas i Said ibn Jubeir teori kažu Šuhajb alaihissalatu wasalam kaže za njega da je bio slabog vida. Da je od plaća i tug je za ono što njegov narod radi izgubio vid, pa mu je Allah subhanahu ta'la vratio vid. Kalu ja Šuhajbu, ma nafkahu kathire mimma taqul, vajna lanarake fina daifa. Rekoš je on Šuhajbu, mi kaj ne razumijemo većinu priče koju ti govoriš. Dakle, Šuaim Ali Islatu Selam, kao i svi poslanicu, poslani da se obrati svojim narodima sa jezikom koji taj narod razumijevao. I nema ništa u priči, u pozivu vjeru, nejasno. Zatim, on njemu prijatelj kaže, inna lena rake fina daifa. Mi mislimo da si među nama slabić. Pa kažu, ulevla rahtu kele rađemnake wa mante alejna bi aziz, da nema, kaže, tvoje familije, mi bismo te kamenovali. Neki kažu udalj, neki kažu onaj protiran tako dalje. Wa man ta'alina bi aziz. I ti ne bi imao protiv nas snage. Međutim, Šuajb alaih sallatu wasalam nije očekivao pomoć od svoje familije, nego im je samo jednostavno onaj poslu jednu odpustu jednu poruku pa kaže ja kao mi amel ala makanatkum inni amel fa sawf ta'lamuna ma yati adabun yukhzihi wa man huwa kadhib wartaqibu inni ma'akum raqib i reče narode moj vi radite ostanite na svojim mjestima radite ono što radite ja ću raditi svoj posao, vidjet ćete, ono, saznat ćete kome će doći kazna i koga će kazna poniziti. Ko je pravi lažov i očekujte, ja ću sa vama iščekivati. Kažu pa je Allah subhanahu wa ta'ala, dakle, iskušao sa tom raspravom sa šuaibom, a kaže poslanik sallallahu alaihi sallam, svi narodi prije vas su bili uništeni onog, uništeni onog trenutka kad su pošli da raspravljaju sa svojim, da se razilaze sa svojim vjerovjesnicima i poslanicima. od prisiljavanja vjernika u, u kufr, Allah subhanahu wa ta'ala zatim odgovara pa kaže kad iftarejna ala Allahi keziben inudna nudna fi miletkum. Vjernici odgovarali, to je šuajbi, vjernici odgovarali. Kaže, mi, mi bismo na Allaha laži iznijeli kad bismo se vratili u vašu vjeru. Ba'da idne džana Allahu minha, nakon što nas je Allah spasio iz njih. I ovo jeste suština svakog daveta. I Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, kada bi davetu bilo koga, kada su prihvatali jevreji ili kršćani ili mušnici u islamu njegovo vrijeme, Allahom poslanih sallallahu sallam zahvalio dželle šanu što je Allah spasio od vatre. Kaže, oma je kunu lena naude fiha illa ješa Allah. Mi se nećemo, kaže, vratiti u vašu vjeru, osim ako Allah ne bude htio drugačije. To jeste, nema sile, to jeste, ne, ne može čovjek meni prisil da napustim svoju vjeru i da se vratim u kufr. Kaže Šuajb alaih sallatu wasalam, Rabbena ftah bejna wa bejne qavna bil wa anta khairul fatihin, kada je vidio Šuajb da više ne, ne vrijedi ni opomena i rasprava sa njima, kada je gospodar nas, naš, ftah bejna wa bejne qavna bil haqlu. To jeste presudi između nas i našeg naroda sa istinom. وانت خير الفاتحين اتيس ناي براvedni dakle ovdje fetah dolazi u smislu suda قال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم لخاسرون kaže oni glavešine od nevjerničkog naroda među šajbovim narodom <clears throat> vi ako budete slijedili šajba vi ćete propasti kaže nakon ovoga Allah subhanahu wa ta'ala je dakle poslao kaznu na njih jer su oni Šuajba nazvali, dakle, propalicom da ih on vodi u propast, a u suštini propast su oni, on su propast pozivali. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, فَأَخَذَتْهُمْ رَجْفَ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ pogodio ih je potres, to jeste zemlja se zatresa njihove kuće, a neki mu feseri kažu došle su im tri vrste kazne. Rečve, to jeste potres, zatim sajha, jak glas, i zatim dhulle, vatra, vjetar i vatra. Kažu da, i, da, i su, i prvo, da su bilo prvo potrešene, pa da su izašli iz svojih kuća skupili se jedno oko drugih straha. Pa onda im je došao glas koji je oborio, a onda vatra koja ih je totalno uništila. Upravo onako kako se on ponašao prema Šuajbu i onim vjernicima sa Šuajbom, alaihi salatu wasalam. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, فأخذهم عذاب يوم dhula إنه كان عذاب يوم عظيم pogodila je, kaže, kasna, kazna vatrenog dana. Zaista je kazna bila veličanstvenog dana. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala kaže Alladhine kethebu šu'ajben kan lam jagnav fiha. Alladhine kethebu šu'ajben kan humul khasirin. Ovdje Allah subhanahu wa ta'ala odgovara Oni koji su ulaškivali šu'ajba kao da kan lam jagnav fiha. al dakle kao da nisu trenutka bili samostalni, kao da trenutka nisu onaj živjeli. kaže, oni koji su laškivali Šuajba, oni su bili propalce. I ovo je, dakle, kraj svakoga onoga koji su prostavi dali. Za svakog vjernika, za svakog onoga ateistu, za svakog nevjernika, za svakog ateistu, za svakog, kako novi kažete, agnostik jel, onaj koji ama baš ništa ne vjeruje. Dakle, sve je dobro dok mu ne dođe dava. Ono trenutak kad dođe dava, kad se iznesu dokaze protiv njega, kad bude pozvan, kad se pojasni, bolje mu je da ne raspravlja, i da šuti u svom kufru, a ako započne raspravu, onda neka zna da neće završiti drugačije osim kao što završili prijedodni narod. Nakon toga dolazi poglavlje o potomstvu Ibrahima alaihissalatu wasalam, o njegovim sinovima, u prvom redu Ismaila alaihissalatu wasalam, gleda na to smo mi govorili mnogo o Ismaila alaihissalatu wasalam, kad smo govorili Ibrahimu sallallahu alaihi wasalam, nećemo ništa plaho puno ni spomenuti, samo ono što je ovdje navio Ibn Kathir rahmehullahu ta'ala. E, nama je poznato da koliko Ibrahim mu djece? 12 djece imao, ili 11, 11 djece imao. Spomnjali smo prošli put. Da su najpoznatija dvojica sinova koji? Ismail i Isak, da je Ismail prvo dijete, da je Ismail, ali Isak, to se nam dobio kad imao 86 godina. Zatim Isaka je dobio kad je imao stotinu, neki kažu stotinu i više godina, odnosno preko 100 godina. E, Ismail, ali Isak, to se povela, odnosno kad je Ibrahim Ali Sanatov Selam odveo zbog ljubomore i sarne protiv Hadža, kada je Hadža dakle, njega rodila, odveo je u dolinu onaj, e, brda Farana, brda Faran su okolna brda Meki i tamo je nastanio se. Mi smo također prošli put govorili, kad smo govorili o Ibrahimu Ali njegovim sinom, odnosno Ismail Ali Sanatov da je Ismail Ali Sanatov kad se oženio, bila su dva plemena u dolini Meki, Amalik, i Džurhum. Najprije se oženio dama Alika pa je pustio tu ženu, onda se oženio od Džurhuma i od njih su nastali ostali Arabi. Da je, da je Ismaila a.s. prvi bio koji je progovorio takozvanom, kako se to kaže, Fusha, to jeste književni arab, danas poznat književni arapski jezik, čisti arapski jezik. Također se za Ismaila a.s. kaže da je prvi koji je jahao konje, da su do tada konji bili divlji, da je i on krotio kao što stoji u hadisu, da je Allahom poslanicu sam rekao uzimajte, odnosno služite se konjima i krotite ih. Kaže, to je nasljedstvo vašeg oca Ismaila. A onda dolazi priča o Ishaku, sinu Ibrahimu, malihima salatu wasalam. Rekli smo da, je, da ga je dobio Ibrahim, salatu wasalam, kad je navršio stotinu, neki kažu i više godina, u osnovi kažu da je se rodio 14 godina nakon Ismaila i da je Ismail, ali i slatu salam, bio taj koji je trebao da bude žrtvovan. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u Bešarnahu bi Ishaqa nabija mine salahin, mi smo ga obradovali Ishaqom, vjerovjesnikom od dobrih. U barekne alaihi wa ala Ishaqa wa min zurijetima muhsinu wa zalimu nefsi mubin, Balagoslovili smo njega i Isaka, to jeste Ibrahima i Isaka. I od njihovih potomaka je dobročinitelj i onaj koji sebi očitu nepravdu čini hadisu od Ebu Hrere, Allahu poslanih sallallahu alaihi sallam, kaže da je on Kerim, Ibn al-Kerim, Ibn al-Kerim, Ibn al-Kerim, pa kaže Jusuf, sin Jakuba, sin Ishaka, sin Ibrahima. Ehl Kitabije spominju da Ishak oženio Refku, kćeri od Bitavila, a ona mu je rodila dva sina. Jedan se zvao Elajsu, a može se prevesti Iso, a drugi se zvao Jakub. Kaže, Rifka je volila više Jakuba, mati je volila više Jakuba nego Isu. A, je, a Isak je više volio Isu. Kaže, pa je zatražio od Isa da mu pripremi hranu koju samo on zna pripremati. Kaže, sine, idi u lov i ulovi mi nešto od lovine i pripremi, kaže, onako kako ti znaš praviti. Pa Isu odšao u lov. A onda je mati iskoristila tu priliku, pa rekla je Jakubu da uzme dvoje malih jaradi i da ih zakolje i skuha na način kao što to njegov brat radi, da ih pripremi kao što njegov brat radi. Kaže, pošto je onaj bio tlaka po prirodi, nisam bio dlakav po prirodi, mu dlakavo tijelo, kaže, ona mu je navukla kožice na, na, na, na ruke, na tijelo i odjenula ga u njegovo dijelo i poslala ga i rekla mu nosi pred oca ovu hranu i traži nek te uči dove. Kaže, Jakub ga je zagrlio, pa kaže, ko si ti? Kaže, tvoj sin. Nije mu rekao koji. Kaže Jakub, selam što se tiče glasa, glas Jakubov. Dakle, nije Iso moj miljenik. A što se tiše kaj dlaka i odjeće, dakle, dlaka u tijela, kaže Isine. Kad se je najao Jakub, selam i završio, onda je proučio dovu, to jeste da mu Allah, subhanahu wa ta'ala, podari e, potomstvo, i da mu Allah subhanahu wa ta'ala dadne mnoštvo i potomstva i imetka i da ga Allah subhanahu wa ta'ala čuva. Onda je, dakle, uh, Jakub izašao, pa je došao Iso i napravio od lovine hranu i stavio pred oca. Kaže, Jakub, šta je ovo? Kaže, hrana. Pa zar niska je malo prije donio? Kaže, nisam. Kaže, onda me tvoj, kaže, brat, prevario. Kaže, <laughs> pa je Jakub, uh, dakle, Isak, alaihissalatu selam, proučio i njemu dovu, drugačiju dovu, da živi u žestokoj zemlji, ali da mu Allah subhanahu wa ta'ala dadne plodova, plodova i na faki. Pa se, kaže, Iso naljutio na brata Jakuba i rekao, dok otac, kaže, umri, ja ću te ubiti. Ona se mati prepala i kaže Jakubu, Jakube, bježi dajđi u Haran po imelu Laban. Dakle, imala je brata Labana i kaže, bježi Labanu kaže, ostani tamo ili dok se tvoj, kaže, brat ne smiri, ili dok Allah smanata među vama ne odredi. A onda je rekla Ishaku, kaže, nagovori Jakuba, nek bježi Laban. Kaže, kad je došao na jedno mjesto, legao je da, se, da, da odspava, ugledao je, odnosno usnio je stepenište osvijetljeno kao mi, mirađa Allahom poslanika sallallahu alaihi sallam između nebesa i zemlji. Kada ispuštaju se meleci i uzlaze prema nebesima. Allah subhanahu wa ta'ala mu kaže ja ću blagostoviti tebe, daću ti mnogo potomstvo i ovu zemlju ću učiniti za tebe i za tvoje potomke nakon tebe. Kaže pa kad se probudio bilo mu je drago. A onda je uzio uljem, mirišljivim uljem namazao jedan kamen to jeste da se vrati na to mjesto i kaže ovdje ću sagraditi Allahu subhanahu wa ta'ala, dakle kuću za ibadet. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala mu, dakle posle ćemo doći do toga trenutka, Allah Đalšanu mu je omogućio se vrati pa je tu sagradio šta? Bejtul Maqdis. Bejtul Maqdis, kaže, nazvao je Bejtul Il, to jeste Bejt Allahim u Bejtul Maqdisu. Kaže, kad je došao kod Labana, zateko je da Laban ima dvije kćerke. Ja ne znam ovdje, pošto nema reketa, je li Leja ili Lija, starija je bila Leija, mlađa je bila Rahela. Kaže, kad je vidio kako je Rahela lijepa, a bila je mlađa, on je zaprosio od svog dajđe njegovu čjerku. Kaže, hoći da me oženiš Rahelom. Kaže, ženite Rahelom ako mi budeš čuo ovce sedam godina. Kaže, čuvat ću i sedam godina. Kad vama neko rekao da čuvate sedam dana svom puncu i rekao, puna živi bio, ode ja na građevinu, fala, tebi, čoban neću biti. Kaže, pa je čuo sedam godina. Kada je prošlo sedam godina, Molim? Ostarlo. Nije, kak je ostarlava. Rahela Jusufova, ali islatu salamati, kaže, napravio je Laban veselje i pozvao familiju i komšije. I poklo i zaklo od stoke i bravčadi da ugosti narod. I kaže, pripremio veliku svadbu kad je se probudio ujutru Jakub selam pogleda kraj sebe Liju, uopšte nije Rahela. A ona kaže ružna i slabovid. Kaže, Dajđa, što si me prevario? Kaže, kod nas je običaj da se ne može udati mlađa prije starije. Ja, kaže, hoću i mlađu. U njihovom šerijatu je bilo dozvoljeno sastaviti dvije sestre. Neka naša danas braća, kada im spomeneš svastiku ili kad neko da im prosi svastiku, ko da je iz Jakubovog šarijeta. Samo mu nemoj tražiti svastike. Ko da je on rezervs u sebi svastiku ne uzubila tala. Kaže, kaže daću ti onaj Rahelu, ako ćeš kaj 7 godina još, kaže, da me služiš. Kaže, služite još 7 godina. Kaže, pa ga je služio 7 godina. Dobro. <clears throat> kaže, Laban je svako je svojih čeri podario jednu sluškinju, robkinju. Leja je dobila Zulfu, a Rahela je dobila Belhu. Kaže, pa je Allah subhanahu wa ta'ala onaj, podario im djecu. To jeste, Lija je rodila Jakubu, Rubela, zatim Šemona, zatim Lavija, zatim Jehudu. Pamtite, četvero djece. Rahela nije mogla imati djecu. Pa je, kaže, poklonila svoju sluškinju Belhu, njemu za priležnicu. Pa kaže, pa mu je ona rodila dana. To jeste koliko djeci? Pamtite, Zatim je rodila mu sljedeće dijete. Naftalija, a onda je, kaže, Lija bila ljubomorna, pa mu je poklonila svoju zulfu. Allahu ekver žena. A mažete svi glavama. Dobro, dobro. Molim. Allah mi drago u srcima. Allahu ekver. Svi smo mi skromni, svi smo mi te jaki ideje. Dobro, ova mlađurija možda maš. <laughs> dobro. Kaže, pa mu je rodila Hada Ešira dva sina. A onda je, kaže, Leja rodila još jednog sina Isahira. Zatim je rodila još jednog kasnijeg sina Zablona. A onda, uh, Rahela je molila Allaha Đelšanuhu, pa je Allah Đelšanuhu podario da rodi jednog od najpoznatijih poslanika Jusuf, ala i salatu wasalam. Dakle, ovim se upot, upotpuno koliko? 11 djece od Jakub Ali Isratu Veselam. Ovo su predaje od Ehl Kitabije, kako ih spomenje, spomenje Ibn Kethir. I malo kasnije kad dođemo, dakle, o spomenu Benjamina, ima puno kontradiktornosti, to jeste kad je rodila Benjamina da je umrla, a u suštini stvarnosti kod, e, kod ona istorčara e, Islama ili muslimana, Rahela nije umrla. Kaže, nastalili se u zemlji Harana, A onda je, kaže, Jakov zatražio svoga dajđe Labana da ga nakon što ga je služio pusti. To jest da mu pusti i da ide. Kaže, normal, normalno je bilo da on za svoga sestre kaže, sine moj, kaže, meni je u imetku dat beričet od kako ti došao u našu porodicu. Reci šta hoće da dadim od svog imetka. Kaže, Jakov, alaih sallatu hoću od stoki da mi dadneš svaku mutnu boju dakle o sitne stoke da dadneš svako mutne boje. Zatim da mi dadneš šareni gdje se bijela i crna pomiješale. I da mi dadneš totalno bijele jarad bez ušiju. Kaže njemu Laban Dajđa, sve ću kaže, dati što si onaj, rekao. I onda naredi sinovima, kaže, razdvojite, kaže, stoku, da ne bi, kaže, pomiješala se muški sa, ženski sa muškarcima koji su ovih svojstava, da ne bi, kaže, ošla sva stoka Jakubu. Međutim, Jakub, ali sada islam, ja ne znam kako je onaj napravio jednu, jednu, jednu hilu, kaže, pa je povezao ovcama od granja, dakle, nakvašenog granja i lišća, drveće na glave i na repove. Kaže, kad bi došle na pojilište, isprepadale bi se, pa bi se utrubama pomiješale boje. A onda je, kaže, pokupio sve što je bilo od stoki. Jakub, ala i selatu, vesela. Nakon toga, Allah subhanahu ta'ala je objavio Jakubu da se vrati svome ocu i svome narodu, ali znajući, dakle, šta ga tamo čeka, da ga čeka njegov brat, <clears throat> kaže, poveo je svoju ženu i svoje žene i svoju djecu, pa je Rahela svoga oca ukrala njegove kipove. A onda je Laban krenuo prema njima, pa ih je opkolio i kaže, zašto ste otišli, a nismo se, kaže, ni oprostili. Kaže, bilo me je stida, poželio sam, kaže, svoje familije. Kaže, a zašto ste mi ukrali kipove? Kaže, pa tražili su i nisu ih mogli naći, jer je Rahela stavila pod jaholicu ispod sedla. Na, nakon toga, kad se oprostili, kad je ovaj poveo svu svoju stoku, pošalje on iza zaslanike da ispita kakva će biti situacija sa njegovim bratom Isom. Kaže, kad je Is čuo da jako putuje prema njima, zajaši sa 400 konjanika i krene njemu u sustret. Pa se jako prepadne da ga neće iz, šta? ispuniti svoje obećanje, to je da ga neće ubiti. Međutim, Jakub alaihissalatu wasalam <clears throat> se dosjeti i kaže pripremit ćemo dvije ovaca, 20 jaraca, 200 e, koza, 20 ovnova, 30 deva, 40 krava, 10 volova, zatim od magaraca i od još kakve stoke je izdvojio i rekao svojim robovima, podijelite se svako, neka ide nekoliko trenutaka iza drugoga. Neka svako povede jedan, jednu skupinu stoke. Kad sretne je Isa i upitava se Isa, ko ste, šta ste, recite, mi smo vlasnic, mi smo e, imetak onoga našeg gospodara Jakuba, vlasnika, a ovo je, kaže, poslu Hediju svome vratu Isu. I kaže, nastavite i dalje ići, kao vi njega ne znate. Kaže, kako je koja skupina dolazila, kad god bi vam pitao ko ste, kaže, mi smo u vlasništu našeg gospodara Jakuba i ovo što je poslu, je poslu Hediju svome vratu Isu. I kada je Is vidio koliko je on pripremio njemu poklona, dakle, Is se normalno obradovao svome bratu i kaže susreli su se i onaj strah koji je nosio u sebi Jakub nije bio opravdan, to jeste on ga je dočekao i onda su se zajedno sastavili, odnosno ostali su da žive ili nastali su da žive tamo gdje je Jakub Alisa, to se nam prvi put namazao onaj kamen, to jeste današnjem Betul Mahdisu. Jakub a.s. je zakupio jedan vrt od Šuhajma ibn Džemura, dao mu je stotinu ovaca. Tamo je postavio svoje šatore i tamo se nastanio sa svojom familijom. Imao je također dvije kćerke. Pa su sinovi i Šahim ibn Džemur oteli jednu od kćerki, dakle kćerku onaj, od Jakuba i Lije, i kaže, odveli je u svoju kuću. A onda su došli da je proste, prose od Jakuba i njegovih sinova. Kaže, pa su sinovi ustali i rekli, mi ćemo vam je dati ako se svi osunete, dakle, tako ako se svi obražete pošto nisu poznavali kako se obrezuje, oni su obrazali i svi se zatrovali. To jeste, došlo do infekcije. A onda su Jakubovi sinovi došli pa ih sve do jednog pobili jer ovi nisu bili sposobni za bitku. Iz osvete zbog onoga što su radili prema njihovoj sestri. Nakon toga <clears throat> događaja, kaže Rahela je ponijela Benjamina i nakon što ga je rodila u Bejte Lahmu, umrla je ovo kod Ehl Kitabija. Međutim, u priči o Jusufu, alaihissalatu wasalam, ne stoji tako, nego su ko? Rahela i Jakub dočekali da Jusuf, alaihissalatu wasalam, dođu kad? U, u Egipat, a u Egiptu je bio već ko? Ko je bio u Egiptu sa Jusufom? Benjamin. Što znači da kod isto, u istoriji Islama, odnosno na osnovu sure Jusuf, se može zaključiti da predaje one koje su zapisane u starom i novom zavjetu, ne uklapaju se u predaje koje su došle u suri Jusuf. Ja sam jučer ili prekočer nešto razmišljam o starom novom zavjetu. <clears throat> Kažem, sam sa svom razmišljam. Nisam imao to nikom ispričati do vas. Kako je moguće da se sva ova, sve ove vijekove stoljeća podmetne jednom i drugom narodu stari i novi zavjet, knjige koje su ljudi mijenjali, pisali onako kako su htjeli, mijenjali dakle, tekstove i unijeli ono što su smatrali da on treba i da unesu, a izbacivali Allahove subhanahu wa ta'ala riječ. Izbacivali objav, mijenjali objav. I onda imaš, dakle, milione i milione i milijarde primjeraka te e, starog i novog zavjeta koja se daje ljudima i oni smatraju da kada je čitaju čine šta? Ibadet. Dakle, da li ištavanje Biblije i bade za njih? Ili ištavanje Biblije i bade? Pa je za njih je to i badet. Dakle, takozvani hvalospjevi, i tako da je. <clears throat> A u, u suštini, velik broj pasusa i stihova čitaju što su ko pisali? Ljudi. Pogledajte u islamu kako je. Kur'an ko čita, čini i badet. Ko, čini, ko čita sunet Allaha, poslanika sallam, nema nagradu, osim nagradu čega? Nauke samo nagradu nauki. A nema nagradu ibadete kao što je to, kao što su to kuranski tekst, odnosno kuranski harfovi. Za razliku od sjedbenika knjige jednog i drugog zavjeta, kojima se podmetnula priča i teorija i pisanje ljudi, daleko od božanske objave, daleko od Allahove sumanatala objave, i stoljećima valje, varaju svoje narode i svoje sjedbenike, dajući im knjigu koju su oni pisali, a ne onu koju je objavio Allah Đerašanu poslanicima. Ni Isi alaihi salatu wasalam, ni Musavu alaihi salatu wasalam. <clears throat> pa ko ima razuma nek razmišlja. Ovo je bilo samo tako oluja. Ako započnem priču o Jusufu, uzet će nam puno vremena. Koliko već pričam tarbi? Ne, zato što je priča o Jusufu alaih sallatu velika. Ja ću započeti, molim, ja ću započeti samo o Jusufu alaih sallatu pa ćemo ako Bog da nastaviti idući put. Mi smo rekli da je Jusuf alaih sallatu wasalam sin od Jakuba i od Rahele i da su njih dvojica bili jedini sin, sinovi od Rahele, a da su sva ostala djeca od ona njegove druge žene Lije i oni njihovih robkinja koje su one poklonile uh, Jakubu alaih sallatu wasalam. Allah subhanahu wa ta'ala kaže Bismillahirrahmanirrahim Elif lam ra tilka ajatul kitab il mubin U ime Allaha svemilosnog milostivog Elif lam ra to su knji, dokazi knjige jasne Inna enzelnahu Kur'anen arabijan la'allakum ta'qilun Mi smo ga objavili Kur'an na arapskom jeziku da biste vi razumom razmišljali, da biste vi razmišljali Nahnu naqussu alejke ahsan al-qasas bima uhayna ilejke hadha al-Qur'an wa in kunta min qabli la min al-ghafilin. Mi ti objavljujemo najljepše priče od onoga što ti je došlo od ovoga Kur'ana, iako si ti prije bio u nemaru prije njega, to jeste nisi znao za Kur'an. Ma kunte matadri, ma kunte tadri mal iman wal kitab. Mal kitab wal iman. Ne znam šta je knjiga, ne šta je iman. Ovo kao odgovor za ono malo priču sam rekao da je Allah te barke taala u prvim ajetima sure Jusuf naznačio da se ovo ajeti knjige jasni i da sve ono što dolazi u Kur'anu jeste Allahu subhanahu wa ta'ala objava. Za razliku od onih knjiga koje su bile prije Kur'ana i koje su ljudi izmijenili i zapisivali ono što su oni smatrali da bude unutra zapisano. I zato nije ne čudi sva ona kontradiktornost koja se nalazi u knjigama. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala kaže mi smo ovaj Kur'an objavili na arapskom jeziku. Arapskom jeziku zbog čega? zato što ga Allah subhanahu wa ta'ala iskoristio da bude muđiza sve do sunnjega dana. I zbog same, dakle, same svoje težine koje arapski nosi. Ja sam to spominjao, a ovdje vas ima veliki broj, ona, mijenjate se u halki, da arapski jezik je li težak ili nije? Arapski jezik uopće nije težak. Arapski jezik je Allah subhanahu wa ta'ala olakšao upravo radi Kur'ana. Arapski jezik u odnosu na njemački jezik za koji se kaže da ima 2 miliona riječi, arapski ima 20 miliona riječi. Pa imate sinonima, dakle, za određenu riječ po stotinu različitih sinonima. I danas mene moje dijete pita, kaže, babo, kako se kaže cijena? Reko, sa'ar, kaj nije. Reko, hime, kaj nije. Ja reko, ne znam. Kaj ne znam, nija, ali dem potraži. I sad ja razmišljam. Razmišljam, razmišljam. Da mi je daš treći, treću riječ u arapskom jeziku. Rekao, ima nešto zove temen. Kaže, jes, ta je riječ. Rekao, ne možeš da temen koristi za sve. Dakle, ne možeš, nemaš, možeš sar kriš za sve. Kad kažeš qimetul hayat, šta znači vrijednost života? Ne možeš reći sarul hayat. Ne možeš reći sarul hayat. Iako se sar koristi, kem sar, koliko košta, koliko košta. A ako da kažeš koliko košta, kažeš kem ju kellef. I tako dalje. Dakle, to je bogatstvo arabskog, arabskog jezika. Tako da ovdje Allah subhanahu wa ta'ala kad ističe arapski jezik upravo zbog njegove, dakle zbog njegovog jađaza, nadnaravnosti, i onda Allah subhanahu wa ta'ala kaže mi ti govorimo najljepše priče od onoga što se objavili od ovoga Kur'ana. Što znači da nema čovjek udjela u onome što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio. Iako ti prije toga se bio nemar, to jeste nisi znao ni za iman, nisi znao ni za knjigu. Mi ćemo inšalati Allah sljedeći put govoriti, odnosno obrađivat ćemo priču Jusufa alaihissalatu wasalam. Ala Molim Allah što da vas nagrade svakim dobrom za vaše prisustvo, prisustvo i vaše odvojeno vrijeme. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala Muhammad. كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتيني